Ah. aha asema fa asma'u ahli sunna idhan hapa katika hii fungu ametaja sababu almusammayat sababu ya kutu, kuzuka majina ni kwa kuwa vikundi vime kithiri aiwa katika dini na kila mmoja adai sunna ikabidi labda hapa tubainishiane tuwekane tuwekeane mipaka aiwa ya, ya, eh, ya kujuana أها فأسماء أهل السنة آه، فأسماء أهل البدع وألقابها وألقابهم إما ترجع إلى الانتساب لشخص أو لأشخاص كالجهميه نسبة لجهم بن صفوان وتبت مجينة يا أهل البدع أهل البدع مجينة ياو نصف زاو زارجليا وقوة إما موجة kujinasibisha na mtu kujinasibisha na امام واو كما vile الجهميه ايوه نسبه الى الجهم ibn Safwan ambao kuwa imamu wao au shekhu wao mkubwa ni Jam ibn Safwan wa Zaidiyya nisbatun ila Zaid ibn Ali ibn al-Husayn Zaidiyya wajinasibisha na Zaid ibn Ali ibn Husayn wal Kullabiyya nisbatun ila Abdullah ibn Kullab Tayib utapata kuwa ahlul bida majina yao nisba yao yarudi kwa viongozi wao والكرامية والكرامية نسبة إلى محمد بن ابن كرام والأشعرية نسبة إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله نعم naye ali alibadilisha msimamo na akarudi katika sunna sahiha rahmatullahi alayhi huyu al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari kwa hivyo ahlul bid'a ukiwazingatia majina yao uta- utapata kuwa ina mafungamano na na viongozi wao na viongozi wao waama wa imma ila alqabi mushtaqatun min asli bid'ahim utapata majina yao yame yamezuka kutokamana na bid'a yao kutokamana mushtaqatun min bid'ahim majina yalo dondolewa kutokamana na na bid'a zao mathalan karrafida mfano rafida aiywa lirafdihim zaid ibn ali jina lao limetokamana na tendo lao la kum la kumpuzilia na kumtupa mbali Zaid ibn Ali Zaid ibn Ali lini walipomuuliza kuhusiana na Sheikhain Abubakar wa Umar wakamwambia tabarra minhuma aiywa achana na Abubakar achana na Umar aiywa jiepushe nao yeye yeah, akakataa hiyo akakataa huyu ni katika wajukuu wa Ali hiyo au watoto wa Ali radhiallahu anhu wa alaykum salaam barakatuh akakataa aiywa wakamwambia rafadtana nini wewe umetu umetutupa kama ambavyo watu wasema umetutupa wakaitwa wao rafida wakaitwa rafida kwa kuwa wao ndo hakika wamemtupa Zaid ibn Ali wamemwacha na msingi ambao alikuwa ndani yake kushikamana na sheikhain Abu Bakar wa Umar wakaitwa wao Rafida jina kutokamana na aiywa aslu bidaihim bid'atihim au lirafdihim imamatu sheikhain au kwa wao kukataa utawala na uimamu uh, wa mashaikh wawili wanawasib na manasiba linasbihim aladali ahli albayt kwa kuwa walifanyia ahli albayt wadui aiwa wakaitwa nasiba yarhamkallah طيب na katika firaq dalala firqa za mashia wal qadariyya likalamihim fil qadar na qadariya kutokamana na maneno yao ya upotofu kuhusiana na qadar wakaitwa qadariya wasufia lib- lilubsihim aywa asuf aywa na sufia kwa ajili ya kuvaa aywa sufi manguo ya sufi ikawa ni alama yao kuvaa nguo za zilizotengenezwa na sufi unajua sufi ha? Ah? cotton sufi ni cotton ah shaka uh, tabit eh eh lakini karibia ya karibia eh sufi katika manyoya kama wanyama kama kondoo kama pamba kama mpamba vile kwenye eh ambayo yatoka kwenye mmea ambayo yatoka kwa mnyama cotton aiyo nam shukran aiyo katika hili neno nawasi ah watu wengine shia huita sunna nawasi ah. wala kusubiri ahli sunna waitwa ahli su- ah afwan ahli ashia waitwa ahli sunna nasiba kwa nini kwa kuwa wanawatuhumu au wanawatuhumu kuwa wao wanamfanyia Ali wadui wamemfanyia Ali wadui wakamnyang'anya ukhalifa nasabtumuhu al-adawa mmemfanyia uadui Ali radhiallahu anhu wakaita ahli sunna nasiba طيب na nasiba aiywa maana nyingine ni wote ambao kuwa wana wanawafanyia uadui ahli albayt kadhalika mashia aiywa kusudia hilo nasiba wote ambao kuwa wanawafanyia ahli albayt wadui waitwa nasiba na wao ndo manasiba wote ndo manasiba kwa nini kwa kuwa wamewafanyia masahaba za mtume wadui yeyote katika sahaba za mtume ambaye tuamfanyia wadui ataitwa nasiba idhan tayib nam wao hili jina ni lao walbatiniya bizaamihim anna linusus zahiran wa batina na batinia miongoni mwa firka hatari za kishia na na rafida ni wale ambao kuwa itakidi kuwa ayat na hadith zina maana ya undani na maana ya dhahiri maana ya undani wanayajua wao wao na maima zao na maana ya udhahiri wanayajua waislamu wengineo wasiokuwa wao Allahu musta'an aha walmurji'a liirja'ihim al-a'mal al na wakaitwa wengine murji'a kwa kuwa wameondoa matendo katika iman kuondoa kwao matendo katika iman wasema kuwa al sio katika sio katika iman wakaitwa murji'a tayib imma hilo wa imma anna hadhihi al tarji ila sababi khuruji man tasamma biha an aqidati al-muslimina wa jama'atihim sababu ya tatu ya wao kuitwa kwa majina yao ni kwa kuwa wamejivua na akidati muslimina wa jamaatihim wamejitenga na akida ya waislamu sahih na wakajitoa katika jamaa ya waislamu taib kama vile khawarij taib wamejivua kutokana na akida ya waislamu na wakajitenga na jamaatul muslimin likhurujihim ala amiri mu'minina ali ibn abi talib radiyallahu anhu kwa kuwa walimtenga ali radiyallahu anhu na wakamtokea kwa sefu zao yani wakamnyanyulia alkhuruj kunyanyua wakamnyanyulia sefu kumpiga vita wal mu'tazila na mu'tazila liitizalihim ra'isihim wasil ibn atwa majlis al albasri rahimahullah mu'tazila wakaitwa kwa ajili ya wao kujitenga na kikao cha halaka cha uh, abil hasan uh, al al-basri aiwa wao kujeka mbali na kwa kuwa yule kiongozi wao Wasil ibn Atwa alikuwa ni katika wanafunzi wa uh, Imam Hassan al-Basri alikuwa ni katika wanafunzi wake aiywa ikawa masala katika kikao kika katajwa kama ilivyokuwa yeye akawa ana mtizamo na akashikamana na mtizamo wake kinyume na ufahamu sahihi alipoonelea vile akawa ni mwenye kujieka mbali kujitenga akaanzisha kikao chake kule mlangoni ambao waingia na washika ketini hapa msiende kule shona akaanzisha kikao chake wakaitwa mu'tazila wakaitwa mu'tazila kwa kuwa wametenga hiyo jamaatul muslimin katika wakati huo haya ni sababu miongoni mwa sababu za vikundi hivi kuwa na majina vikundi potofu imma kwa kujinasibisha na kiongozi wao wa imma kulingamana na matendo yao au kulingamana na aiywa kujivua na جماعة المسلمين